Labrīt, rādījumā arī Latvija klausītāji ir 9 un 3 eh, minūtes. Ar tevi ēterās mēs priesteris Pēteris Skudra un laiks eh, šīs dienas eh, katehēzē. Šodien tiekamies ēterā ar mūsu pagājušās nedēļas viešņu Lolitu Ērgli, kas pārstāva Rīgas augstāko reliģijas zinātņu institūtu, kas arī pārstāv katehētikas centru. Mēs pagājušoreiz runājām par katehēzi, par tās nozīmi, runājam arī par to, ka katehēts eh, ieņem svarīgu lomu eh, katrā draudzē un eh, Pāvests arī piedāvā to, ka katehēti varētu saņemt tādas īpašas sveitības šīs savas misijas veikšanai, tad šodien mēs varam parunāt par katehēzes aktualitāti un nozīmi vispār, kāpēc tas ir tik aktuāli. Arī šodien mūsu vakardienas viesis arī uh, runāja par eh, katehēzi, cik tā ir svarīga, ka mēs uzrunājam gan tos cilvēkus, kas vēl nepazīst Kristu, ir šī pirmreizējā eh, uzrunāšana, pasludināšana, ko mēs saucam par evanģelizāciju, ko mēs saucam par kerigmu, un tad viņš arī sacīja to, ka mums ir eh, nepieciešams arī padziļinot savu ticību vienmēr paturēt prātā šo pirmreizējo pasludināšanu, kas ir Kerigma, par kur mēs esam arī runājuši šeit rādījumā arī ētrā vairāk kārt. Tad, jā, šodien turpināsim sarunu, joprojām gatavojamies katehētu webināram, tātad mēs nepārkāpsim nekādus šī brīža um, noteikumus, pulcēšanās noteikumus varam attālināti caur internetu iegūt brīnišķīgas zināšanas un pieredzi, un arī iespēju dalīties, dalīties savā starpā, uh, šajā katehētikas webinārā. Tā kā, ja tev klausītāji ir kādi jautājumi, komentāri, pārdomas par katehēzi, par tās nozīmi tavā draudzē, tavā dzīvē, tad droši dalies ar šo pieredzi, ar šiem jautājumiem, zvani uz numuru 67 969 131 Arī raksta īziņas uz numuru 266 77 272, vai arī raksti e-pastu uz studija etrml.lv, vai arī padalīties ar savu pieredzi, kā varbūt tev ir kāds katehēts bijis tavā dzīvē, kas tev ir palīdzējis vai nu iepazīt ticību vai arī augt e, ticībā, tad e, tas varbūt var noderēt e, kādam citam katehētam, kas šobrīd klausās. Bet jā, Lolita, labrīt! Jā, labrīt visiem. Mēs eh, gatavojamies eh, katehētikas webināram. Varbūt tu vari mums mazliet pastāstīt, kas tas katehētikas webinārs tāds ir, kad tas notiks un kā mēs tam varam pieteikties. Jā, tātad katehētikas eh, webinārs Garīgais impulss. 23. oktobrs, jā, no pulkstens pusdesmitiem līdz pulkstens 16. Tātad webinārs, uz kuru aicinu Aicinām pieteikties katehētus. Webināra pieredze mums būs jau otro reizi, un pirmā reize tas bija pagājušā gadā. Tā bija tiešām lieliska. Es pat nedomāju, ka webinārā mēs varētu izjust tādu kopību. Jā, bet bija arī šis kopības moments, un šobrīd mums tātad mēs uzsākam šo webināru, un mums ir šogad paredzēts trīs webināru ciklus. Tieši šai aktualitātei, kas šobrīd ir baznīcā, šis te ir sinodālais ceļš, ja, baznīcas kopā ejamais ceļš. Tātad tas vien jau nozīmē šis uzstādījums kopība, būt kopā, dalīties, stiprināt, Ja, un tāpēc, kā tu jau teici, tās ir gan zināšanas, gan pieredze, eh, bet es domāju, pāri visam tas ir tāds garīgs stiprinājums un impulss tālākajam darbam. Nevelti viņš saucās garīgais impulss. Tā tad, tā tad lūdzu, jā, tā tad rādsa mājaslapā ar informāciju, un vēlāk arī Pēters pateiks manu telefonu numuru. Tiešām ļoti, ļoti aicinām jūs pieteikties. Jā, un var pieteikties ne tikai katehēti, bet arī visi tie, kas vēlās vienkārši padziļināt savu ticību, augt savā ticībā un izpratnē par to, kas ir vispār baznīcā notiekoši šobrīd. Ja? Jā, pēdējiem te gribētu pa piebilst par to, ja nu, ka katehēts jā, viens pats par sevi jau nevar veikt šo, šo misiju, kas viņam uzdot. Ja, tas ir kopība, tas ir baznīcas eh, draudzes kopība, un viss tāpēc tiešām ļoti arī aicināt visus, kas ir ieinteresēti un kuri nu, draudzes baznīcas dzīvē. Skaidrs. Um. Jā, tad klausītāji arī tu vari iesaistīties šajā sarunā. Mēs runāsim par to, kāpēc katehēze ir tik aktuāla un kāpēc katehētiem tiek pievērsta uh, Eh, šāda eh, pastiprināta uzmanība, tad tu vari zvanīt uz ētra tālruņa numuru 67969131 vai arī raksti īziņas uz numuru 266-77272. Eh, pagājušo reizi mēs runājām par to, ka katehēzes skar visas dzīves jomas ir cilvēki, kas gatavojas kristībām, tad ir cilvēki, kas vai bērni, kas gatavojas pirmajai komunijai, ir tad, jaunieši, kas gatavojas iestiprināšanai, viņiem visiem ir nepieciešama katehēze, tāpat pirmslaulību katehēze vai pastāvīgā formācija, kad cilvēki padziļina savu ticību, tāpat ir arī tad vecāki, kas grib kristīt savus bērnus vai vest viņus pie pirmās komunijas, tad arī viņi saņem kaut kādu formāciju. Mēs Nu, varbūt tās, eh, tas izklausās labi, eh, ka tā baznīca ir paredzējusi, bet realtātē mēs redzam, ka nu, ir daudz, daudz mazāk šīs eh, katehēzes. Es domāju, ka liela daļa, nu arī man pašam, patiesībā tā katehēze bija tikai līdz pirmās komunijas pieņemšanai, kāpēc varbūt ir tāda situācija pie mums, un vai tāda ir visā baznīcā, vai tā ir tikai pie mums tāda? Tu man tā jautāji, ja tāda eh, atbildības, eh, milzīga atbildīga jautājuma, ja, nu, ko es varu pateikt. Ja, nu, man grūti pateikt, kā citur, bet tomēr pēc manas pieredzes, jā, cik nu es esmu bijusi, tikusies citās valstīs, ka tomēr katehēzei ir tāda īpaša uzmanība veltīta un ka katehēze tā tad ir nu, kā saka, patstāvīga, nepārtraukta mācība, tā kā tas ir skolā. No pirmās klases, būtībā sākot no dā, ja, bērnu dārza līdz 12. klasē, līdz tam izlaidumam. Ja. Jo nu, ir ļoti grūti, lai mēs sasniegtu kādu briedumu, ja, kļūtu par nobriedušiem kristiešiem, ja mums ir tikai tādas. Nu, īslaicīgas katehēzes, tādas fragmentāras katehēzes. Ja? Uh, Un tāpēc nu, mēs esam ļoti aicināti ja, uzsākt šo katehēzi un viņu turpināt ja, šajā visā attīstības laikā bērna. Nu, ko es varu teikt, ļoti labu lietu, kas mums šobrīd notiek, ja tā ir. Kā labā gan katehēze, viņa kļūst aizvien populārāka, aizvien vairāk draudzēs. E, tā notiek, jo tas ir pamat, pamats. Ja, jo redziet, kad mēs sākam ar šo labā gana katehēzi, bērns arī piedzīvo šo mīlestības pieskārienu, šo mīlestības vēsti. Un tā tālāk, jau gatavojoties komunijai, un tā tālāk, mēs jau varam likt šos morāles uzstādījumus. Bet, ja mēs sākam tikai ar morāles uzstādījumiem un teiksim, ja tikai pirmai komunijai gatavojoties, tad tur nav pamata. Ja? Un tas ātrāk vai vēlāk sabrūk. Tāpēc ir ļoti nepieciešams, un tātad mēs ļoti esam aicināti. Un Latvijā tas ir tā labā vēsts, ļoti labā vēsts, ka šī gan labā gana katehēze izplatās. Nu, šobrīd vispār ir ļoti grūti runāt par nepārtrauktu katehēzi, par nepārtrauktu izglītību, jo mēs dzīvojam īpašā situācijā, mēs dzīvojam Covid situācijā, un šobrīd mums ir pavisam neskaidrs, kā to darīt. Bet ja reizes arī var pateikt, arī mana pieredze savā draudzē, skrīvera draudzē, ka mēs to darījām arī attālināti. Ja mēs darījām to attālināti svētdienās, Šobrīd mēs šogad vēl neesam atsākuši to darīt, jā, bet arī darīsim. Un, un arī varu teikt, šo pieredzi tā bija brīnišķīga pieredze. Jo es jūtu ļoti lielu prieku pēc tā gandarījuma, un arī bērni. Ja? Un varbūt tad šeit, Pēter, es atļaušos pie tā visa nolasīt ja? vienu fragment no svētajiem rakstiem. Runājot par to, kādā mēs šobrīd esam situācijā, un tomēr kas mums ir jādara. Lūk, un es gribu izlasīt ebreju 12, pirmos trīs pantus. Ap mums ir tik liels liecinieku mākonis, Tāpēc dosimies ar pacietību mums priekšā stāvošā sacīkstē, nolikdami katru smagumu un grēku, kas mums pieķēries. Skatīsimies uz Jēzu, ticības nodibinātāju, kas paredzētā prieka dēļ, nievāšanu neievērodams, pārcieta krustu, bet tagad sēž dieva troņa labajā pusē. Vērojiet to, kas panesa tādas vajāšanas, ko grēcinieki vērsa pret viņu, lai jūs nepagurtu un nekļūtu vāji savā garā. Nu, tūlīt, jā, tā, tā, tas ir tas uzmundrinājums, jo šodien mēs esam paguruši, šodien mums ir ļoti sarežģīta situācija, bet mēs redzam, neskatoties no kādu situāciju, mēs esam aicināti būt stipri garā, uzlūkot Jēzu, un darīt šo savu aicinājumu, atrast veidu, kā to darīt. Jo nevelti mēs esam katehēti skolotāji, un mums Dievs ir devis šo svētību, lai mēs jebkurā situācijā atrastu iespēju, kā uzrunāt bērnus, jauniešus un arī pieaugušos. Jā, tad uh, tu esi daudz laika veltījusi katehēzē, katehētiem. Cik ilgi jau notiek šie impulsi? Nu, impulsi mums ir, tūlīt pateikšu, man liekas, tas ir desmitais gads, jubilejas gads. Mm -hmm. Un tā tad jau 11 gadi. Kas ir tas, kāpēc katehēze ir tik um, aktuāla un svarīga un kāpēc būtu nepieciešama šī nemitīgā katehēta formācija? Nu, tāpēc, kā katehēs, nu, kā jau es iepriekš minēju, ja tas ir izglītības jautājums. Ja, ja mums ir skaidrs, ka bērns mācās no 1 līdz nu, 12, 9 klasē, un ka tas ir nu, neiespējami, ja viņš neies 7, 8 vai kurā 5 klasē, ka viņš varēs turpināt. E, Sekmīgas mācības. Ja, tā tad ir jābūt nepārtrauktai, bet tā pašā laikā ja, arī katehēzē, nu vispār, kas ir vērojama, mūsdienu sabiedrībā, un es arī pat teiktu, varbūt arī mm, baznīcas sabiedrībā, ja šeit es atsaukšos uz, uz eh, pāvesta dokumentu evaņģēlī prieks, ka mēs kaut kā pēdējā laikā esam sākuši pievērst tādu mazinātu nozīmi. Ja, katehēzē viss cits ir svarīgi, ja viss cits ir svarīgi, un katehēzē mēs atvēlam pēdējo vietu. Jā, bet šeit es gribētu runāt arī, ja mēs runājam, ka katehēze pirmkārt tas nav tikai ticības eh, patiesība nodošana. Ticī, katehēze ir cilvēka izglītošana un visu viņa attīstības aspektu attīstīšana, integrāla katehēze. Ja? Un tā tad eh, tas bērns, ja, cilvēks, viņš attīstās visos šajos fiziski, emocionāli, morāli, garīgi. Un ja kāds no šiem attīstības aspektiem izkrīt, tā nav pilnīga izglītība. Ja, šī izglītība e, tā tad klibo, un tāpēc lūk, ir šī katehēze, ir šī reliģiskā izglītība. Ja, tāpēc, lai cilvēks iegūtu pilnīgu izglītību un attīstītu visus šos savus attīstības aspektus. Jā, tā tad integrāla katehēze. Tas nozīmē, ka visi šie aspekti ir iekļauti katehēzē, vai tas katehēze ir viens kā no šiem elementiem, lai cilvēks varētu attīstīties pilnvērtīgi? Jā, nē, visi, visi šie ir iekļauti. Protams, mums ir specifiski, ja teiksim, būs sporta stundas, kur mēs vairāk, eh, vairāk liksim uzsvaru uz šo fizisko aspektu bet tai pašā laikā nevar notikt cilvēka attīstība, eh, teiksim, nu, atdalot šos aspektus. Ja? Mm. Un tāpat arī lūk, šajā katehēzē mēs attīstām visus šos aspektus. Varbūt tieši liekot uzsvaru uz šo garīgo aspektu, bet ir jāsaprot, ka šī attīstība notiek veselumā. Ja? Un tāpēc varbūt arī mums arī var būt klibotās. Ja? Viens, tas varētu būt tikai viens no iemesliem, ja? ka mums, kur mums paliek bērni pēc pirmās komunijas un tā tālāk, tur ļoti daudz iemeslu. Tā nav tikai katehēta jautājums un atbildība noteikti. Bet varbūt tas, ka mēs to katehēzi uztveram nu, kā kādu ticības mācību. Uh, pasniegšanu, pēc tam atskaitāmies, saņemam pirmo komuniju, ka mēs neesam strādājuši, ka mēs nestrādājam uz visu šo bērnu attīstību, lai viņš saņemtu katehēzē ne tik informāciju, bet gan morāli augtu, arī fiziski, ja, dažādas aktivitātes, intelektuāli. Tāpēc tas ir viens no pamatu pamatiem - integrāla katehēze. Pagājušajā raidījumā jūs ar tēvu Sergeju minējāt šo pastāvīgo formāciju, kas skar arī pieaugušos šodien, vairāk runā par bērniem. Jā, nu, par bērniem, nu, redziet, Pēter, mēs jau pagājušajā mēs pabeidzām to radījumu pagājušā reizē, kā vajadzētu būt, ja dažādām grupām, dažādiem vecumiem, bet, nu, šobrīd ir tā situācija tāda, kāda ir. Es varētu pateikt, nu, man, piemēram, tagad ir skrīveros katehēzē, man ir bērni un, un pieaugusi sieviete. Ja, mm. Pieaugusi sieviete. Nu, nezinu, kurās draudzēs tas būtu iespējams. Nu, uh, Jā, tam tā būtu jābūt, bet tā realitāte ir tāda, kāda ir. Un, nu tā, jā, tam ir jābūt, tas ir izcili, bet vēlreiz, kas ir, mums ir katehēta trūkums, mums ir katehēta nogurums. Nu tā. Nu, ko mēs varam darīt? Ko mēs varam darīt, varbūt kā draudz arī, lai nu, tā katehēze neapstātos tikai pie sagatavošanās pie pirmās komunijas. Jā. Jautājums arī, tad ko mēs vispār saprotam ar katehēzi, jo nu, pie pirmās komunijas mēs iecā, iemācamies ticības apliecību, mēs iemācamies desmit baušļus, septiņus sakramentus, mēs iemācamies nu, par lūkšanu kaut ko, kādas ir lūkšanas, un te jau faktiski mēs jau esam tā kā izņēmuši visu to katehismu galvenās daļas. Kas notiek varbūt pēc tam? Nu, jā, nu tas ir lūk, tas, ko, ko jau teicu, ka nenotiek integrāla katehēze. Mēs kaut ko iemācāmies. Mm. Galvenais uzdevums katehēzes, ja, un visu mūsu dzīves gadumā ir dzīvot. Ja, dzīvot šo katehēzi, dzīvot jūs šo ticību, tā tad ievest bērnu, nevis kaut ko viņam iemācīt no galvas atcerēties, ko viņš pat vispār nesaprot. Ja, par ko iet runa. Bet tā tad pirmais ir kristocentriska katehēze. Un man pat gribētos tā teikt, pirmais ir, ko katehēzē mums ir jāiemāca bērnam, pieaugušajam, uzlūkot Jēzu. Uzlūkot Jēzu. Un tā tad nonākt ar viņu ļoti ciešās attiecībās. Ja? Un tā tad dzīvot šo ticību. Zināšanas mēs visi zinām, tur paliks sausais atlikums. Un, lūk, tas ir jautājums, kāds ir paliek sausais atlikums no katehēzes, kāds paliek sausais atlikums no kristīgās mācības, ko bērni ja, iegūst skolā. Tāpat kā, teiksim, sekulārā izglītībā, ja vispār izglītībā ir šis uzstādījums, ja ka mēs šīs zināšanas pārvēršam darbībā un kas paliks un paliks pār tātad, kas ir galvenais katehēta uzdevums. Tātad ievest bērnu attiecībās ar Jēzu Kristu. Ja? Uzlūkot Jēzu Kristu un dzīvot, mācīties dzīvot šo ticību dienu no dienas solīti pa solītim. Bet, protams, to var izdarīt tikai tad, tāds katehēts, tāds kristīgās mācības skolotājs, kurš pats dzīvo dziļā vienotībā ar kungu, ar Jēzu Kristu. Ja? Iemācīt lūgties, ja? lūgties. Tas ir nu, būtībā uzlūkot Jēzu, tā ir lūkšana. Ja? Tā ir vistīrākā lūkšana. Nu, lūk tā. Tātad mēs par katehēzi, šo pastāvīgo katehēzi varam runāt par tādu attiecību uzturēšanu ar Jēzu. Jā, ar Dievu, ar trīsienīgo Dievu. Mm. Jā, mhm. tieši tā. Jo pārējiem tam tas sabruks ātrāk vai vēlāk. Tam nav, tam nav stipra pamata, un tāpēc, ja es iepriekš minēju, šī labā gana katehēze, viņi ieliek pamatus. Viņi ieliek pamatus visai turpmākai dzīvei, jo mēs, ja mēs apmēram zinām, ja kāda ir šī, tātad, kur notiek, ja šīs attiecību veidošana ar Jēzu, šī mīlestības pieredze. Un tad mēs būvējam tālāk. Ja mums nav šī stiprā pamata, un, tā, un tu runāji par pieaugušiem, ja, Man gribās arī šeit pateikt, ja mums nāk pieaugušie uz katehēzi, ir tieši tāda pati metode. Tieši tāda pati metode. Es, nu, mēs iemācāmies, mēs virzam uz to, lai viņi uzlūkotu jēzu, lai viņi saņemtu šo mīlestības pieskārienu, šo mīlestības pieredzi. Vienalga, cik kādos gados viņš nāk. Ja? Ja mhm. viņš to nesaņem, ja mēs sākam uzreiz ar morāliem uzstādījumiem, tur vairs nav nekā. Viņš vairs negrib nākt uz baznīcu. Mhm. Jau negrib nākt tas bērns vairs, jo viņš tur neko nepieredzēja. Ir jābūt šai dzīvai pieredzēji, dzīvai dieva pieredzēji. Atgādinu klausītājiem, ka mēs šodien sarunājamies ēterā ar Lolitu Ērgli, kas vada šos garīgos impulsus, tādas tikšanās katehētiem, arī šo katehēzes centru Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūtā. Un mēs runājam par katehēzi. Arī tu vari klausītāji iesaistīties šajā sarunā, zvanot uz numuru 67 969 131 vai arī rakstot īziņas uz numuru 266 77 272. Vari padalīties ar to, ko tev nozīmē katehēze, kāda ir tava pieredze ar katehēzi savā dzīvē vai uh, tu esi piedzīvojis katehēzi tikai pirms sakramentu pieņemšanas, vai varbūt tev ir arī iespēja padziļināt savu ticību, mēs arī redzam to, ka šī ticības padziļināšana, šī pastāvīgā katehēze ir aicinājums uz attiecību uzturēšanu un pilnveidošanu ar trīsvienīgo Dievu. Tagad laiks īsai dziesmai klausies Izrēlu un pēc tās turpināsim šīs dienas sarunu un cerams arī ar jūsu iesaistīšanos. Mūsu. Thank you. Priesteris Pēteris Skudra. Turpinam eh, šīs dienas eh, sarunu. Ir 9,27 minūtes 4. 14. Eh, oktobrī. Ar tevi ētrā priestris Pēteris Skudra un kopā ar mums arī Lolita Ērgle, katehēzes centra vadītāja, runājām par to, kādai vajadzētu būt katehēzē, kas skar visas mūsu dzīves jomas, kas mums palīdz augt ticībā. <clears throat> Paldies arī mūsu klausītājai Vladai, kura raksta, ka viņai katehēze palīdz mainīties un skatīties uz dzīvi ar citādām acīm. Tiešām sastopot Kristu, mēs tad arī spējam uzlūkot sevi un citus ar viņa skatienu. Paldies, Vlada, par jūsu īziņu. Aicinu arī tevi, klausītāji, piemieno, pievienoties Vladai ar savu pieredzi, ar savu liecību, kāda ir tava katehēzes pieredze, cik daudz tu esi saņēmis katehēzi, vai tev ir iespēja turpināt šo sastapšanos ar Kristu caur ticības padziļināšanu, kādā varbūt arī pieaugušo katehēzē saucamajā pastāvīgajā formācijā, tad eh, šeit aizkadrā eh, Lolita sacīja, ka viņa gribētu arī padalīties ar eh, dažiem izaicinājumiem vai kārdinājumiem, ar kuriem saskarās katehēti, tad Lolita varbūt varētu mums pastāstīt, kāpēc tas ir aktuāli un jā, kādi jā. tad ir šie izaicinājumi jā, jā, tā tad, nu, lai nesanāk tā, ka mēs tikai runājam par jābūtību, jā, tā ir jābūt, tā ir jābūt, tā ir jābūt, bet mēs dzīvojam tātad pasaulē, kura ļoti mainās, jā, un būtībā mēs vairāk atsaucamies uz to pasauli, uz to dzīves modeli, kāds mums bija pirms diviem gadiem. Šobrīd tātad, lūk, šī pasaule mainās, un izskatās mainās neatgriezeniski. Un lūk, arī eh, kādi tad ir tie galvenie izaicinājumi, ko mēs varam darīt. Un šeit es gribu tikai iesākt atkal ar sēto rakstu vārdiem. Eh, tā tad izsējas grāmatas 50. nodaļa, 4. pants. Un lūk, kas te ir teicis. Kungs Dievs man devis mācītu mēli, lai zinātu līdzēt nogurušam. Varbūt arī es apstāšos pie šiem diviem rindām. Tātad, kungs, Dievs man devis mācītu mēli, lai zinātu līdzēt nogurušanu. Un proti, mēs kā katehēti esam saņēmuši šo aicinājumu, māceklības aicinājumu. Un redziet, mūsu uzdevums ir līdzēt nogurušam. Ne tikai nogurušam, bet šobrīd cilvēki ļoti noguruši un kādā veidā mēs to varam darīt. Nu, Pirmā jau bija, ko es teicu, tā ir mūsu garīgā dzīve. Uzlūkot Jēzu un uzlūkojam Jēzu caur lūkšanu. Ja? Un man ļoti patīk, e, es nu pat pirms šī visa arī pārskatīju e, pāvesta Franciska dokumentu evaņģēlīja prieks. Un tas ir izcils dokuments, cik ļoti precīzi pāvests raksturo šo mūsdienu situāciju. Un viņš, es tikai gribētu nosaukt e, tos izaicinājumus, jā, varbūt e, kā, ar kodiem mēs sastopamies un kur viņām e, tā definīcija ir, kam mēs sakam jā šajā laikā un kam mēs sakam nē. Tie būs daži, jā, tikai un lūdzu ieklausāmies. Tātad viņš runā par šo situāciju un tas pirmais uzstādījums ir jā, misionārā, garīga izaic, misionārā garīguma izaicinājumam. Jā, tā tad viņš runā par to, ka mēs esam un ko mēs pieredzam. Es tāpat pieredzu, kā visi pārējie. Mēs esam individuālisma, identitātes krīzē un dedzības krišanās pazīmes. Ja? Mums jūtas zūd šī dedzība. Bet tā tad šis ir jā, misionārā garīgam izaicinājumam, kā ar katru dienu. Es saku, lai kas notiek apkārt, es saku jā, jo kungs man ir devis mācītu mēli, lai zinātu palīdzēt nogurušam. Tas ir mans uzdevums, ko es esmu saņēmis no kunga. Ja? Un otrs, ko viņš runā, runā šis ir šis nepielīdzināties pasaulē. Mums atkal jāatceras, ir, ka mēs esam zemes sāls, ik viens kristietis ir zemes sāls. Un, ja sāls kļūst nederīga, ar ko tad sālīs? Ja? Tā tad, lūk, mums ir Atkal tas ir tātad, tātad šī dedzība ar vienu jā, katru dienu jā savam aicinājumam. Otrais viņš saka nē egoistiskam slinkumam. Jā, šodien kāda, kā mēs pieredzam, jā, šo te, ka mēs ļoti arī nu, pielīdzinamies pasaulē, mums ir personīgais laiks, mēs kļūstam ļoti individuāli. Jā, tā tad šis ne egoistiskam slinkumam, nogurumam. Tā, trešais, ko viņš runā, ne neauglīgam pesimismam. Ja? kas ir ļoti bīstams. Ja mēs iegrūstam, mēs sakām, viss ir slikti, viss, ko es varu darīt šajā laikā, neko cauri ir. Nē. Ja, un tāpēc viņš šeit uzsāk šo punktu. Nē, neauglīgam pesimismam. Evangelija prieks ir tas, ko mums nekas un neviens nevar atņemt. Un apzināties, atgūt to prieku, kas mums ir dots nevis kā pienākums, nu man atkal jāiet kaut kas jādara, bet kā prieks, ka es to varu darīt. Tas ir mans dzīves, un būtībā es arī gribētu pateikt, katehēzi, katehizēt, evanģelizēt, nodot kristīgo vēstu. Tas nav manas dzīves, tas nav manas dzīves pielikums kaut kāds. Tas ir, ir mana identitāte. Ja? Jo ka, kas ir teikts svētajos rakstos, kā Pāvils saka, vai man, ja es evanģēlīju nesludinātu, un nav svarīgi, kādos laikos mēs dzīvojam. Ja? Toreiz bija daudz grūtāki laiki. Ja? Uh, Nākamais, jā, ko pāvests uzrāda, viņš saka, jā, jaunajām attiecībām, ko rada Jēzus Kristus. Jaunas attiecības ar Jēzu un jaunas attiecības ar citiem cilvēkiem. Un pēdējais, nē, ko nē, vēl divi nē. Viņš saka, nē, garīgajam pasaulīgumam. Ja? Tātad nē, garīgajam pasaulīgumam, un šeit viņš runā par tām lietām, ka mūsu draudzēs bieži vien, teiksim, primārais ir mūsu pašu, mūsu pašu ambīcijas un tā, ja? tā tad, kad ienāk šis garīgais pasaulīgums arī baznīcā, ja? Un te viņš saka, kā jūs varat ticēt cits no cita godu pieņemdami, bet nemeklētami godu, kas nāk no vienīgā dieva. Un pēdējais, ne, man liekas, ir ārkārtīgi svarīgs. Man gribētos teikt, pat visvarīgāk, nu, manā uz, uztverē, ne karam starp mums pašiem. Mēs esam tik maz draudzēs un vispār. Un nevienam nav noslēpums, ka mēs vērojam draudzē šo sāncensību. Ja? Tā tad e, sāncensība, izcelšanos, kaut kādas aprunāšanas, tas viss ir tik triviāli, bet tas notiek. Un tā tad nē, karam starp mums pašiem. Tā tad lūk, mums ir jāveido šīs kopības. Ja, mums ir par to katehēzi arī visa draudzene ir atbildīga. Ja? Un es ļoti ieteiktu, ļoti iedvesmojoši un vērtīgs ir šis dokuments, evanģēlīja prieks. Jo būtībā, redziet, ja mēs runājam par metodēm, ko mēs varam darīt šajā laikā, kā mums labāk pasniegt katehēzi, metodas tas ir tikai nākamais. Pirmais ir mana personība, mana dedzība, jā, cilvēks, tas, kas man ir pretī, un vēl ļoti gribētu. Jā, tā tad arī katehētiem, skolotājiem ļoti daudz kas ir atkarīgs no kā mēs uzlūkojam tos cilvēkus, kuri nāk pie mums, tos bērnus, tos jauniešus, pusaudžus. Un te man gribēs tādu, tādu domu pateikt, labās gaidas, kad mēs sagaidām to labāko. Ja, kad mēs nerunājam gan par saviem skolāniem, jebkur, kādi viņi ir slikti vai kādi izlaisti, bet mēs sagaidām to labāko no viņiem. Ja? Un tad arī tas rezultāts būs. Tātad pats pirmais ir šīs garīgās dzīves padziļināšana pašam. Ja? Un tā, tā tad iepazīšanās arī, kas ļoti stiprina ar baznīcas dokumentiem. Ja? Nu, lūk, un tāpēc arī mūsu Vēlreiz mēs arī ar Pēteru runājam nu, vairāk par šīm impulsu semināru tēmām. Ja? Tātad vēlreiz tātad šie impulsi ir pirmkārt kopības veidošanai, kopībai. Ja? Un otrs ir šīs garīgas dzīves tādai stiprināšanai, impulsam, jo bez iedvesmas mēs nevaram darīt neko. Kā saka, labs skolotājs māca, labāks skolotājs to demonstrē, bet izcils skolotājs iedvesmo. Mums jābūt pašiem iedvesmotiem no Dieva, un mums jāiedvesmo citi. Ja? Tātad tas ir šis mērķis eh, semināram tas galvenais, primārais. Otra tēma, par ko būs mums, es domāju, ļoti izcila lekcija, ir kristocentriska katehēze, par ko mēs arī jau pieskārāmies. Ja? Ko tas nozīmē? Kristocentriska katehēze nozīmē, ka katehēzē apskatot jebkuru ticības patiesību, mūsu centrā ir Jēzus, un mēs mm. aplūkojam jebkuru ticības patiesību, kā tā atsaucas uz Jēzu kā Jēzu, ja, kā tas ir savienots ar Jēzu, ja, kā tas attiecās, atsaucās uz Jēzu. Tātad kristocentrisks katehēze ir tas, tātad Jēzus centrā es uzlūkoju Jēzu, Jēzus uzlūko man un kā visas patiesības tātad attiecās uz to. Nu, tālāk nākamā tēma e, būs par mm, par šo evanģelizācijas un katehēzes attiecībām, jo mēs jau šobrīd redzam, ja, ka šī ir šī tā ticības tālāk nodošanā ir šie lielie pārāvumi, un ka nereti vien visbiežāk ir tie, kur atnāk uz katehēzi. Pirmais ir jābūt tātad šai evanģelizācijai, un tas bija tā, tā mīlestības vēsts. Ja? Nu, un tad es domāju, tas galvenā tēma arī ir, ko Pauls Kļaviņš tātad šobrīd ir tātad aktuāls šis eh, sinodālais ceļš par to veidu, kā mums kopā iet šo ceļu. Ja, kā mums kopā iet šo ceļu, un es domāju, tas ir tieši laikā, jo mums šodien ir jāsāk domāt, kā mums iet šajā laikā šo ceļu kopā. Mums jābūt, kā mēs runājām, radošiem. Mums jābūt ir, ja tā skan, draudzīgiem. Ja? Mums jāmeklē jauni veidi, ja kā iet šo baznīcas ceļu, un mēs ejam kā viena tauta. Un katehēts ja, ir tāda atbilde, un katehēts ir arī viens no posmiem un viens no draudzes locekļiem. Ja. Tātad, kā mums kopā iet, un mums jāmeklē jauni ceļi šiem izaicinājumiem. Viens bija, ko jūs teicu, ka mēs katehēzi veidojam nu, īstenojam arī lūk, šajā virtuālā veidā. Otrs ceļš mēs varam, nu, te ir ļoti radoši, kā es teicu, mums Dievs ir devis mācītu mēli, lai zinātu līdzēt nogurušam. Un tas ir mans aicinājums, mans uzdevums meklēt šos jaunos ceļus. Un tāpēc ļoti aicinu tiešām piedalīties šajā seminārā. Nevis, ka tikai, teiksim, būs kādas lekcijas, jā, ja, vērtīgas lekcijas, bet lai mēs saņemtu, lai jūs dalītos, lai mēs visi dalītos, kādi ir jūsu risinājumi šajā, šajā posmā, kādu mēs šobrīd dzīvojam. Vai vismaz idejas kaut kādiem risinājumiem. Jā, jā. jā. Bet jā. redzot arī mūsu klausītāju iesaistīšanos, nu, pareizāk sakot, līdz šim ir bijis viens cilvēks, kas klausās un iesaistās. Um, var padomāt, bet eh, tas viss, ko tu stāsti, attiecās uz katehētiem. Es neesmu katehēts, tad eh, kā tas man skar? Tevi? Eh, tieši tāpat, tā, tādā pašā nozīmē, kā visus pārējos, jo mēs visi būtībā, ko mēs esam visi saņēmuši, ejiet un māciet. Mm. Ejiet un māciet, un Pēter, tev tieši skar, nu, nu, rādījām arī. Nu, tā, tā ir izglītība. Tā ir mācīšana, tā ir izglītība, tā ir dalīšanās, un es domāju, tas visus mūs skar tiešākā veidā. Ne tikai katehēta, tas, ko es šobrīd runāju, tas attiecās uz katru, uz katru kristieti, kur, kurš ir baznīcā. Ja? Tad eh, mēs, eh, teiksim, redzot eh, to, ka, ehm, nezinu, manā draudzē varbūt nav nodrošināts viss šis nu, tāds formācijas tas cikls, kā par kādu mēs runājām pagājušajā reizē un šīs katehēzes sākumā, tad es arī varbūt nebūdams izglītots katehēts, varu iet pie savas draudzes katehēta un teikt, kā es tev varu palīdzēt. Nu, tieši tā. Tas ir arī mūsu, tie, tas ir arī mūsu uzdevums. Lūk, šeit bija ja, šī, šī kopība, jā, ka mēs kopā, varbūt man ir ideja, ja, man ir ideja, kā es varu palīdzēt, un to gribās jā, tātad šo nevis savstarpējām nesaskaņām, jā, šo kopīgo, kā es tev varu palīdzēt, kā es tev varu iedrošināt. Un man ļoti patika, kā bija mūsu draudzē, tagad, kad saņēma bērnu pirmo komuniju. E, tas ir ļoti atkarīgs arī no draudzes prāvis un kā mūsu prāvis tā tad uzrunāja, jā, tā tad uzrunāja draudzi. Un, un draudzē lūdzās par to, pieminēja savā lūkšanā, lūkšanu grupās par šiem bērniem. Ja? Viņi, ka, viņus apsveica, ļoti apsveica un aplaudēja. Un ļoti, viņi tiešām tie, bija pilnīgi izjuta šo pieņemšanu draudzē. Mm. Ja? Jā, kopiena, nu, mēs arī kā kopiena, viens ir tas, ka šajā kopienā tiek uzņemti cilvēki, un ar to arī saskarās daudzas draudzes, kurās ir šī alfa, ka cilvēki ienāk draudzē caur ļoti tādu nu, laipnu vidi, ir šie alfas kursi, kur ir maltīte un sarunas un nodarbības, un tad ir draudze, kurā viņi tiek ievadīti, kurā uh, nu, ir tāda diezgan, varbūt arī lielā mērā vienaldzība. Un tad draudzē ir jābūt gatavai arī uzņemt tos cilvēkus, ar kuriem strādā tie katehēti. Jā, tieši tā, jo viens ir, redziet, pirmais ir šīs iedvesmas, kas nāk, šī, šī labā vide, šī labā jušanās, jā, šī, bet pēc tam mēs ieejam draudzē, jā, Nu, nevienmēr jau būs labi. Jā, vienmēr mēs arī esam cilvēki, bet ir jābūt šai uzņemošai videi. Nu, kā saka, ja tu ienāc baznīcā un uz tevi nošņācās vai kaut kas, nu, tu varbūt vairs tu neatgriezīsies. Un tāpēc izcili, ja šobrīd ir šis, e, šis baznīcas kopīgais ceļš, kuru mēs aktualizējam, un ka mēs visi esam atbildīgi ja, par šo katehēzi, par evanģelizāciju visa draudze kopā. Un tas ir tas, par ko mums arī jāuzsver, nevis katehēts viens. Jā. Jā, jo katehēts var censties cik grim, bet ja, piemēram, tā pārējā kopiena ir vienaldzīga pret šiem cilvēkiem, ar kuriem viņš strādā, tad tas darbs ir nu, apgrūtināts. Jā, jā, tāpēc mēs ļoti runājam par šo katehētā identitāti, aicinājumu, uzdevumu, bet tas ir katra kristieša uzdevums. Un uz katru kristieti attiecas šie Jēzus vārdi: Jūs esat zemes sāls. Uz katru dienu. Jā, mums ir arī kāds zvanītājs, kas mums ir sazvanījis. Lūdzu, Slavācijas Kristus, Aleksandrs Pagaltulī. Prieks dzirdēt, Aleksandrs. Par šo rīta katehēzi teiksim, es jums pieslēdzos. Uh, man klausoties radās tas jautājums, ko patīcēja Valotieri minēja par to, ka mēs esam pazaudējuši šo pēctecību. Un radās tas jautājums, kā mēs varētu šo, ar kādiem līdzekļiem, kā, kādā, kādā formācijā mēs varētu šo pēctecību tā kā atjaunot, lai ģimenēs šī ticības mācība tiktu nodot no, no paudzes uz paudzi cerams, ka nu, vismaz nu, uh, sabiedrībā uh, šī pēcticība ir pazudusi, ka ir tāds iztrūkušošais posms, kad jaunieši, kas jau dzimuši kaut kādos tas 2000, ne, 2000, kaut kur pirms, pirms gadsimta mījas, viņi, viņi jau aprecoties saviem bērniem jau nespēja šo ticības vairs perspektīvu nodot. Kāds būtu tas, mm. kāds būtu tas. Jā, tātad kā, kā, kā atgūt eh, pēcticību eh, ticības jautājumos? Hmm. Nu jā, Nu, pavisam vienkārši paldies. Eh, tas Aleksandrs bija jā, laikam, yeah. klausītājiem jā, par šo mm, jautājumu vietā. Nu, mēs tiešām runājam, ka katehēta baznīca, bet viss jau sākas ģimenē. Ja? Viss sākas ģimenē. Un, un atkal, ko gribētu teikt, ir kā atgūt. Un te runājot atkal par visu, ja? tā tad nu, jāpieliek ir pūles. Ja? Varbūt šeit ir tas atslēgas vārds. Pūles mums ir jāpieliek. Un ģimenē jāpieliek pūles vienkārši elementāras lietas, ja, ko mēs esam aizmirsuši, ko mēs varam atjaunot. Tas ir uh, pirms, vismaz pirms maltītes, ja tā tad šī lūkšana. Tas ir kopā ar bērniem. Bībeles stāstus lasīt, pārunāt, tātad kopā ar bērniem to dzīvot. Un, un man tā gribās uzsvērt, ja īpaši, kad mums ir tā gatavošanās pirmās komunijas grāmatiņa, ja, kas mums ir. Un tur arī darba būtnīcā man ir tādas vēstules vecākiem, nu, tiem, kuriem bērni gatavojās ja, pirmajai komunijai. Un tās es esmu rakstījis no savas personīgās dzīves un pieredzes, kā mēs ģimenē to darījām. Un atkal tā tad, lai bērni, lai bērni piedzīvotu šo savu vecāku ticību, lai viņi to dzīvotu. Bet tas ir pūlis, tā ir kopīga lūkšana, tās ir pārunas, tā ir došanās uz baznīcu kopā, nu, kā mēs katrs savā vidē. Bet pūles. Tas prasa pūles. Un gal galā arī tas vecāku piemērs, ka bērni redz, ka vecākiem pašiem tas ir svarīgi, jo tas, ko Pāvils, Pāvils sastais savulaik sacīja, ka pasaule ieklausās lieciniekos, un ja viņa klausās arī uh, skolotājos, ir tikai tāpēc, ka šie skolotāji ir liecinieki, ka nepietiek to, ka tu ies uz svētdienas skolu, un kāpēc mēs mājās to taču neizmantojam. Jā, pilnīgi pareizi. Jā, un tā kā mēs arī te lekcijās, eh, katrs vecāks jā, ir šis dzīvais piemērs, un, mē, un arī katrs skolotājs un katehēts ir mācības, ir lūk, mācības saturs. Jā. Ir mācības saturs arī katehēzē, jā, ko mēs nododam. Bet mācība, dzīvais mācības saturs ir skolotājs katehēts. Un atkal tā ir atbildība, un tur mēs nekur nevaram likties. Un tiešām, un ja bērni redzēs, ka vecākiem tas ir svarīgi, ja? ka vecākiem tas ir svarīgi, ja? kā šī kristīgā ticība, ko man atkal gribās uzsvērt, nav kaut kāds pielikums manai dzīvei, bet tas ir mana eksistenciālā nepieciešamība. Visa manas dzīves būtība, pamats, uz ko es stāvu, tad arī bērnā tas tiks nodots. Bet, protams, tas ir vajadzīgi arī šī ārējie, ja šī kopīgā lūkšana, maltīte nu, tā tālāk. Un, piemēram, svētdienās ļoti elementāri. Ja? Nu, es, esam ar bērniem svētā misē, mēs atnākam, mēs uzklājam galdautu, mēs pusdienas svētku, lai mēs jūtam, ka svētdiena ir svētki. Nu, tādas elementāras lietas. Jā, es domāju, ka mēs pamazām varam tad arī noslēgt šo sarunu. Redzam, ka šie jautājumi par katehēzi skar ne tikai katehētus, bet visu draudzi. Tātad jautājums par to, kā draudze uzņem šos jaunkatehizētos un kā arī pati draudze rūpējās par savām attiecībām ar kungu un tās padziļina Tā, tā, tā ir visu mūsu atbildība un gal galā mēs visi esam aicināti būt par lieciniekiem un līdz ar to arī tad, liecinot ar savu dzīvi mēs rādam, rādam piemēru pārējiem. O, Marija mums raksta, mēs varētu noslēgt ar šo Marijas jautājumu. Kā ir ar tām ģimenēm, kur viens no vecākiem ir praktizējoši kristietis, bet otrs ne? Kā tur mēs varam nodrošināt šo uh, formāciju? <laughs> nu, jā, tas ir atkal jautājums, kur katra situācija ir citādāka. Ja? Nu, es, es, piemēram, pazīstu ģimenes, kur ir tikai viens no dzīves biedriem, ja ir viens, tas, kurš iet baznīcā, nu, iet uz baznīcu, bet pieredze rāda, ka tiešām ir grūtāk. Ja viens no ir nu, kā saka, neticīgs ir grūtāk. Ja? Un īpaši es domāju, šeit es gribētu pa ģimenēm uzsvērt tēva lomu. Ja? Mm. Tēva lomu uzticēt. Nu, nevaru pateikt, kā katrā ģimenes modelī, bet mēs katrs darām, apzināmies, darām un strādājam un dzīvojam to, kas mums ir. Un īstenībā tas, kas mums ir dots, mums ir daudz vairāk nekā mums liekas. Kā saka, audzinām, tā tad veicinām to, kas mums ir. Man ir ļoti grūti pateikt, bet atkal būs tas labais piemērs, tas manas dzīves labais piemērs, ja, kā es izdzīvoju šajā situācijā. Bet nevaru dot, <laughs> ja man nav iespējams dot gatavu atbildi, bet pie šī es gribu uzsvērt, ja kādi dzird, mīļie tēvi, jūs esat, jūs esat būtībā tēvs ir tas, kurš aicina uz lūkšanu, kurš vada galda lūkšanu, Un ļoti gribētu šeit uzsvērt tēlu lomu. Bet, ja nu nav tā, nu tad darām katrs, ko mēs varam darīt šajā mm. brīdī. Tas piemērs vienmēr, vienmēr uzrunās. Jā. Mums jā. ir vēl kāds, zvan... nav vairs zvanītāji, labi zvanītājs nesagaidīs savu kārtu. Nu ko, tad es domāju, mēs varam, varam noslēgt mūsu sarunu. Un Lolita, tad vēlreiz, kas var piedalīties garīgi impulsā, kad tas notiek un cik tas maksā, kā mēs varam pieteikties? Jā, tad garīgajā impulsā tad ir audzināts piedalīties ik viens draudzes loceklis. Plus vēl ne tikai draudzes loceklis, tas, kas varbūt kuram interesē izglītība, kuram vispār interesē izglītība, ja bērnu izglītība. Un kā jau es teicu, kā mēs šodien arī runājam, no katra no mums ir atkarīga ja mūsu nākotne, mūsu ticības nākotne, mūsu bērnu nākotne. Ik viens interesants var piedalīties šajā seminārā. Seminārs notiek 23. Tātad tiešsaistē, ja mēs katrs varam palikt savās mājās un lieliski ja, izbaudīt šo kopību, e, semināra samaksa ir 15 eiro. Ja, Un informāciju visu var atrast Rārzi mājaslapā, kā tur ieies, tur viss ir priekšā uzrakstīts, ja šis seminārs, un tā tad varam pieteikties. Ja ir varbūt kādas grūtības ar eh, internetu vai kā, tad es nosaukšu savu telefonu numuru, ja, un var droši zvanīt man. Un mans telefona numurs ir tātad 2, 9, 5, 2, 7, 064. Tātad apmeklējam mājaslapu rarzī.lv, meklējam tad šo garīgo impulsu un piesakamies 23. oktobrī garīgais impulss no 9.30 līdz pulksten 5. 16. 4. Okay. Jā. Līdz 4. pēcpusdienā. Un, ja gadījumā kādi papildus jautājumi, varam zvanīt Lolitai, zvanot uz numuru 2952764. Tātad 29, 52, 70, 64, bet noteikti arī šos kontaktus atradīsiet Rarzī mājaslapā, rarzī.lv, garīgais impuls, un mēs varam uh, Tādā veidā tad arī ne tikai katehēti, bet visi, kam interesē ticības padziļināšana, izglītība, tad piedalīties šajā procesā, kur būs ne tikai klausīšanās, bet arī iespēja dalīties, jo galu galā arī visi esam šī kopīgā ceļa jūtīs, kur esam aicināti visi dalīties ar savu pieredzi un izteikties. Tā kā liels paldies, kuri iesaistījāties šajā sarunā. Paldies tiem klausītājiem, kuri zvana un raksta. Paldies arī tev, Lolita, par eh, to, ka tev bija laiks un ceram, ka satiksimies vēl kādreiz šeit ētrā. Jā, jā, vienmēr laipni. Jā, un paldies, Pēter, ka tu dod iespēju uzrunāt cilvēkus, jo, jā, paldies. Jā,